shafi na biyu wanda Rukayya Ahmed ne dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta fara magana kamar za kuka tana faɗin me zan ce da kai ya Abbas ban san wace irin godiya son maka ba a hankali suna fuskantar juna ya kura mata ido ya sannan ya ce haba maryam menene abin godiyar tsakanina ai ya wuce haka tsakaninmu da ke ya wuce batun godiya dan da ki san matsayin ki bane a wajena shi yasa kike cewa haka sannan ina kaunar gwaggwa fiye da tunaninki babu abin da zan iya yi mata a duniyar nan saboda kaunar da nake miki ta shafe ta kuma ma ai dole in yi wa goggo ki ga irin yadda aka so a bata ni a wajen ta sannan mata nawa ne ma kowace ta ƙi ita da iyayenta a cikin gidan kuma an guje ni Maryam amma ita ta toshe kunnuwanta ta dauke ki ta bani keke kadai ke ke fa a gabanta sai kaɗai take gadara da ita amma duk da haka ta hakura ta bani ke duk da larurar da aka ce ina fama da ita bata kula da wannan ba to ni kuwa ne zan ce da ita menene ba zan mata ba idan ina da shi saboda haka tsakaninmu babu godiya kin ji ko hankali ta ɗaga kanta tana mishi wani irin kallo wanda ita kanta bata san tana masa ba da la'asar suka shirya shi da Maryam din dan zuwa can gidan nasu su yi wasu gwaggo albishir Maryam na sanye da wani yalan yadi mai zanen dogayen fulawa da aka yi wa ado da ruwan kwal rigar doguwa ce da dan kwalinta ɗinkin da da kyau sosai matar Hassan ce ta aiko mata rigar daga Egypt dangane shi ma yalo ta yi kyau sosai irin na masu ciki idan ka kalli Maryam a wannan lokacin dole ka sake ganin ta domin ta yi kyau matuka na zaune a tsakar gidanta akan tabarma tana yankan ɗanyar kuɓewa Maryam suka yi sallama tana gaba a bas yana binta a baya shi kuma ya sha farar shadda jamfa da wando da makaddara sai wani ƙamshi suke yi na sosai Goggon na ganin su ta fara washe baki tana faɗin a'a. Wa nake gani haka kamar su Abbas? Abbas yana dariya yace mu ne gwaggo. Maryam ta sauri ta shiga ɗaki ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa masa ya zauna. Ita kuma ta koma kusa da gwaggwa tana faɗin gwaggo kawo in yanka miki. Goggo ta ce da kin bar shi ma kar ki ɓata jikinki. Maryam ta saurin jan kwanan tana faɗin kawo dan Allah sha'awa nake yi Gwaggwa ta tura mata gabanta sannan ta juyo wajen abin suna gaisawa tana tambayar sa su Hajiya da sauran jama'ar gidan yace lafiya kalau duk suna gaida ke sannan Maryam ma ta gaishe ta Goggo na tambayar ta yaya jikin nata da kyar ta amsa don kunya Aran Abbas yana faɗin wato ita ma sai ta yi masa kunyar tata? Maryam ta ajiye yankan kuɓewar bayan ta gama da yake kaɗan ce ma saura. Ta gallu gwaggwa sannan ta ce gwaggwa na ki Gwaggwa ta kalle ta tana faɗin albishir na ne. Maryam ta ce ke kanki ce fari ko jamana. Sannan ki sha labari mai daɗi. Gwaggo ta yi dariya sannan ta ce mai rama kenan to fari tas. Tana dariya ta ce yau ki na shekara da shekaru ya cika gwaggona. Abbas ya biya miki aikin hajji kai da babu awwalu bana da ku za a yi arfa idan Allah ya yarda. Gwaggo ta dafa ƙirji tana faɗin me kika ce irnan? Maryam ta sake nana ta mata. ba sai ɗan tsohuwa ta fake da kuka ta hausa lafi tana faɗin yau mai zance da kai a bas ba ta marasa rasa wace irin godiya za ta masa ta riƙe hannunsa jam tana faɗin nagode nagode a bas Allah ya kare ka Allah ya ƙara girma Allah ya baka abin da kake nema duniya da lahira Allah ya ci ɗan mahaifinka Allah ya yaye maka wannan larurar da kake fama da ita shi dai sai amin kawai yake cewa gwaggo godiya ta ki ta kare a wajenta a daidai nan su adda da Halima da sauran yaran gidan suka shigo ƙofar gwaggon wai Hawwa'u ta dai ta faɗa musu ga can ta riƙe. mijin Maryam tana ta kuka shi dai suka shigo da gudu su ji me ke faruwa Gwaggo na ganin su ta fara faɗin ku zo ku ci abin alkhairin da ya same mu yau sahura ku zo ku taya mu murna a nan goggo take faɗa musu alherin da Abbas ya shigo musu da shi gidan aiki ne su ma suka hau murna da tsalle jin an ce har da babansu ita ma adda baki ya kirfuwa ita kuwa Halima ta makale Maryam tana ta godiyar ranar da gidan nan kamar sallah sai ga baba awwal hula a hannu dawowarsa kenan daga anguwa yara suka tare shi da albishir shine shi ma ya shigo kofar gwaggon bakinsa kamar gonar auduga dan dariya ya rike hannun Abbas kawai yana ciccigawa dan daɗi. shi gaba ɗaya Abbas ma sun daina bashi mamaki sai ma tausayi dan dama Maryam na faɗa masa a cikin zuriyarsu kan babu wanda ya taɓa zuwa Saudiya shi yasa yake jin tausayin su tare da wata irin ƙaunar Maryam ɗin? idan shi ya kasa sauka a kanta har dabda magariba suna gidan sannan suka yi sallama da su dan godiyar ta ki ta kare har gwaggon na faɗa mata an zo tambayar Halima Maryam ta ce ba dai kamilin ba Goggo ta ce da shi mana tana da wani ne bayan shi Maryam ta ce to Dalla Allah ya nuna mana lokacin da suka yi sallama da gwaggon ba gida suka koma ba gidan Isa suka wuce sai bayan sallar isa sannan suka dawo gida kafin tafiyar su gwaggo aikin haji aka sa ranar auren Halima bayan sun da da sati uku Saminu wanda Halima za ta aura ɗan kasuwa ne a ƙofar Wambai yana sayar da satellite da sauran duk wani Sarkake da ya shafi satellite din ya yi karatun diploma ɗinsa rashin samun aikin gwamnati ya sa ya faɗa harkar gashi har yanzu ya yi nisa sosai a cikinta sabilu ƙanin mijin Raji ne ƙanwar Addasa-hura. shi ma ya gina gidansa a nan cikin brigade ɗin gashi ita ma Haliman bana za ta gama diploma ɗinta Goggo sun ce aikin haji lafiya sun dawo cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Maryam tana murnan ganin gwagwanta sun sun dawo lafiya. A lokacin cikinta ya fara tsufa sosai. Dan ta shiga wata na bakwai. Karaba kuwa sun sha har ta dangin Abbas. Bikin Halima ya taso ga dangadan. Da Maryam ake shirye-shiryen komai duk da cikinta ya tsufa. amma Abbas bai hana ta komai ba Maryam ce ta shirya mata kafe ta cire walima da kuɗinta dan Abbas ya sake mata kuɗi yadda ya kamata suka haɗu da su Aisha mai Maimuna ga kuma kubura matar Hafiz da Asiyan Isa su suka tsaya akan komai walimar ta ƙayatar fiye da tunanin Halima murna kamar za ta yi kuka haka ma Hadiza amma adda ta ciki na ciki yaƙe kawai take dan babu yadda za ta yi ta nuna ne saboda ta san ita ce take mora muwa kuwa kowa sai da ya rike baki ganin irin abin da ta ita kan bai dame ta ba dan ta san tsakaninsu da Halima sai Allah tare suka mayar rayuwa sannan kuma duk wani abu da za ta yi mata ta san sigar addace kawai tun da sautari tana gani a fuskar Haliman ba so take yi ba an gama biki lafiya Halima amarya ta tare a gidan angonta Saminu a can unguwar Brigade gidan ya tsari daidai gwargwato bayan sun gama komai Maryam da su Aisha suka yi wa amarya sallama akan sai an kwana biyu direba ne ya zo ɗaukar su dama tare da shi suka yi hidimar bayan sun gama jarabawa da sati biyu wata ranar juma'a ce da safe maryam ta tashi da naƙuda cikin dare take fama har gari ya waye tana luƙu-luƙu ko a bas saƙiyar yarda ya gani har dai gari ya waye shi kan da ya gama ta tashi ba ya tambaye ta lafiya ta ce masa lafiya kalau kanta ne ya ce mata ciwo idan ta tashi fa ta sha magani anan shi kan ya mata sallama ya tafi office wani sai tana murƙusu su gashi a ranar kamar haɗin baki babu wanda ya shigo sashen nasu Haka nan ta kusa wuni dan har wajen karfe biyu na rana sannan bas ya dawo gida dan ya ɗan kuka sannan ya shirin zuwa masallaci mai sauraro a nan zamu dakata cikin shirin namu na yau